Եթերում օրացույցն է։ Այսօր նոյեմբերի 1-ն է, տարվա 305-րդ օրը։ Այս օրը պատմության մեջ 1179 թվականին Ֆրանսիայում թագադրվել է Ֆիլիպ II թագավորը։ 1520 թվականի այսօրը հայտնաբերվել է Մագելանի նեղուցը։ 1555 թվականին ֆրանսիական հուգենոտները հիմնադրել են ներկայիս Ռիո դե Ժանեյրոն։ 1755 թվականին երկրաշարժից եւ ցունամիից Լիսաբոնում զոհվում է 60-ից 90 հազար մարդ։ 1894 թվականի այսօրը Նիկոլայ II-ը դարձավ Ռուսաստանի նոր եւ վերջին ցարը։ 1897 թվականին հիմնվեց Յուվենտուս ակումբը։ 1928 թվականի այսօրը Թուրքիայում գործածության մեջ է մտնում լատիներենի վրա հիմնված այբուբենը։ 1945 թվականի այսօրը Ավստրալիան միացավ ՄԱԿ-ին։ 1952 թվականին Միացյալ Նահանգներում առաջին անգամ իրականացվեց ջրացնային ռումբի փորձարկումը։ 1954 թվականին սկսվեց Ալժիրի պատերազմը։ 1981 թվականի նոյեմբերի 1-ին է Անտիգուան եւ Բարբուդան անկախացել Միացյալ Թագավորությունից։ 1993 թվականի այսօրը Մաստրիխտի պայմանագրով ստեղծվում է Եվրամիությունը։ Նույն թվականի նույն օրը Թուրքմենստանում շրջանառության մեջ է դրվում նոր մանաթ արժույթը։ Այսօրը ծնվել են 1757 թվականին իտալացի քանդակագործ Անտոնիո Կանովան, 1871-ին հայ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանը։ Նրա անունով է կոչվում Երևանի օպերայի եւ բալետի պետական ակադեմիական թատրոնը։ Խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անունը իր նշանակալից տեղն ունի հայ դասական երաժշտության պատմության մեջ։ Յուրօրինակ կոմպոզիտոր, տաղանդավոր դիրիժոր, անընկնճելի երաժշտահասարակական գործիչ, երիտասարդներ կրթող նրբանկատ մանկավարժ Ալեքսանդր Սպենդիարյանը հայ սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիրներից մեկն է։ Նա յուրացնելով ժողովրդական երաժշտության օրինաչափությունները, դասյարակվելով եվրոպական եւ մասնավորապես ռուսական դասական երաժշտության ավանդույթներով, ընդլայնեց ազգային երաժշտության շրջանակները։ Նա հիմք դրեց հայ սիմֆոնիկ երաժշտությանը, հարստացրեց կամերային երաժշտությունը եւ ստեղծեց դասական Almast օպերան։ Սպենդիարյանը մեծ դեր խաղաց ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի, նրա գեղագիտական սկզբունքների եւ հայ երաժշտության մեջ ռեալիստական ուղղվածության ձևավորման գործում։ Ալեքս Բենդերյանի գրչին են պատկանում մեծ քանակությամբ ժողովրդական երգերի մշակումներ՝ հայկական, ռուսական, ուկրաինական, թաթարական։ Սպենդիարյանի ինքնաթիպ երաժշտական ոճը դրսևորվեց արևելյան թեմաներով գրված ստեղծագործություններում։ Այդ մասին կոմպոզիտորը հետևյալն է գրում. Հետադարձ հայացք նետելով այն ամենին, ինչ ես գրել եմ մինչ օրս, կարելի է այն եզրակացությանը գալ, որ իմ ստեղծագործություններից առավել անհատական են արևելյան ոչի ստեղծագործությունները։ Դեռևս Սիմֆերոպոլի գիմնազիայում ուսանելու տարիներին երիտասարդ Սպենդիարյանը գրեց իր առաջին ստեղծագործությունները։ Իսկ վերջին ստեղծագործություններից մեկը Երևանյան էտյուդները Նա գրեց 1925 թվականին Երևանում ու նվիրեց Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի ուսանողական նվագախմբին։ 1926-ին մեծ շուկով նշվեց կոմպոզիտորի ստեղծագործական գործունեության 25-ամյա Հովելյանը։ Նույն թվականին նա ստացավ ժողովրդական արտիստի եւ Պետկոնսերվատորիայի պրոֆեսորի պատվավոր կոչումները։ 1928 թվականին Հայաստանում, ինչպես նաև Խորթայ միությունում նշվում էր Մաքսիմ Գորկիի ստեղծագործական գործունեության 35-ամյակը։ Հոբելյանական այդ համերգը ղեկավարում էր Սպենդիարյանը։ Դա կոմպոզիտորի վերջին ելույթն էր։ 1928 թվականի մայիսի 7-ին նա կնքեց իր մահկանացուն։ Այսօրը ծնվել են 1878-ին էստոնացի բնանկարիչ Կոնրադ Միագին, 1899-ին հայ սովետական ռեժիսոր, դերասան եւ թատերական գործիչ Արմեն Գուլակյանը։ 1908 թվականի այսօրն է ծնվել ռումինահայ ջութակահար Կարապետ Ավակյանը։ 1911 թվականին ռուս-հայկական ցակումով ֆրանսիացի գրող, կենսագրագիր եւ պատմաբան Անրի Տրուայան։ 1913 թվականին հայ ճարտարապետ եւ բարերար Լյութեր Էսքիջյանը։ 1973 թվականին հնդիկ ճանաչված դերասանուհի եւ մոդել Միս աշխարհ մրցույթի հաղթող Այշվարիա Ռայա։ 1986 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասան Փին Բեջլին։ Այսօրը տոնում են Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին այսօր տոնում է բոլոր սրբերի օրը։ Անտիգուա եւ Բարբուդան անկախության օրը, Ալժիրում ազգային օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր ոչ պաշտոնական վեգանների օրն է։ Այսօր նոյեմբերի 1-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 60 օր։